Pitanje iz jedne od e, država Beneluxa, salam alaikum salam, e, vama, vašim gostu i svim slušalcima. Ja bih postavila pitanje našoj braći i sestrama, da li bih mi trebali odgovarati šehu na njegova odgovorena pitanja, ako musliman želi bratu vjeriti to što želi sebi, onda pitajmo i odgovarajmo samo kao pravi vjernici i pitajte neke konkretnije stvari, na primjer kako jedni drugima pomoći u svakoj situaciji ili duhovno ili materijalno. Allah vas nagradio ako me ovo shvatite i do kraja pročitate, manimo se pitanja oko snova i tako dalje. E, vjerovatno sestra želi da kaže da se bavimo konkretnim pitanjima sa kojima se čovjek susreće u svakodnom, svakodnevnom životu i radu da Allah Želšanu sestru nagradi koja je tu i prepoznala. Bismillah, ono što problem je nečiji, ne mora znači da i drugoga. Znači, ako osoba ima određene detalje koji se događaju u životu, i nejasno, njeno je da pita. Znači, mi jasno dala nagradi slušatelja koji upozorava na to, znači, ne. ali svako pitanje, znači, ima išće svoje smisao, iša Allahu Teala, jer nekome ko ne zna, dužni smo prenijeti i osloboditi ga onoga što, što mu se namisi od krivoga.